Ինչպես եղանակի դեպքում, այնպես էլ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ զարգացումները վերջին շաբաթվա ընթացքում բավականին թեժ են։ Հենց երեկ ռուսաստանցի անանուն Պաշտոնյան նշեց, որ իր երկիրը ջանքեր է գործադրում բռնազավթված ակնայից դեպի Արցախ Պարենի ներկրման ճանապարհ բացելու ուղղությամբ, հավելելով, որ իրենք անելու են այնպես, որ այն գործարկվի։ Իհարկե, Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը ոչ միայն չի կարող, այլ նաև չի ուզում կատարել իր ստանձնած ուղիղ պարտականությունները ռեսուրսները եւ ապահովել Քաշաթաղի միջանցքի լինելիությունը։ Ռուսաստանն օգտագործում է Արցախի շրջափակումը որպես ճնշման ծանր լծակ Հայաստանի վրա սեփական աշխարհակաղակական շահերն առաջ տանելու ուղությամբ։ Եվ դա առաջին հերթին ուղղված է Հայաստանը սեփական վեկտորում պահելուն։ Ռուսաստանին կենսականորեն անհրաժեշտ է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով վերահսկելի տրանսպորտային ուղի դեպի Թուրքիա։ Եվ այս հարցում Ադրբեջանի բռնապետը խաղում է օգտակար ապուշի դեր, որի ձեռքով Ռուսաստանը փորձում է կրակից հանել շագանակները։ Բնականաբար Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանն ակնաստեփանակերտ ճանապարհը փորձում են ներկայացնել ոչ թե Քաշաթաղի միջանցքին զուգահեռ մատակարարման ուղի, այլ դրան համարժեք կամ նույնիսկ այլընտրանք։ Ավելորդ է նշել է, որ այդ տարբերակին համաձայնվելու դեպքում Արցախը վաղ թե ուշ լիովին կախյալ կդառնա Ադրբեջանից։ Բխող բոլոր հետևանքներով Իհարկե, ապագայում, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի հարգել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, սկսի ուղիղ բանակցություններ Արցախի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ հավասարահավասարի սկզբունքով, դադարեցնի իր հայատյաց քաղաքականությունը, միգուցե եւ ընդունելի լինի Ադրբեջանի հետ առևտրային կապեր ստեղծելը, բայց դա մոտ ապագայում տեսանելի չէ։ Իսկ այժմ ժամանակը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից չէ։ Ինչպես եւ Ալիևը, Պուտինը եւս ցայտնոտի մեջ է։ Ուկրաինայում ռազմական ռազմական անհաջողություններին գումարվել են ներքաղաքական խորացող ճգնաժամը եւ Ռուսաստանի միջազգային դիրքերի ահագնացող թուլացումը։ Եվ ինչպես միշտ է լինում նման դեպքերում, արվում են հապճեպ քայլեր, որոնք ոչ միայն օգուտ չեն բերում, այլ ավելի են բարձրացնում դրանք անողի դրությունը։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակման պարտիայում ռուս-ադրբեջանական հաջողված առաջնախաղին հաջորդեցին անաշխույժ միջնախաղը եւ պատահին վերջնախաղը եւ արդ Արցախյան հիմնախնդրում իրավիճակն իրոք պատային է։ Մի կողմը չգիտի ինչ խաղալ, մյուս կողմը չգիտի խաղալ։ Արցախի շրջափակման ուղղությամբ միջազգային ուշադրությունը վերջին շաբաթում մեծապես աճեց, սակայն հայկական կողմի ջանքերը գլխավորապես ուղղված էին հարցի մարդասիրական կողմին, այնինչ Արցախի շրջափակումը ոչ միայն մարդասիրական, այլ խորապես քաղաքական եւ իրավական խնդիր է։ Զոհի կերպարը կարող է լինել միայն շղարշ սեփական անվտանգության եւ իրավունքների համար պայքարելու համար։ Հակառակ դեպքում համակերպվելով զոհի կերպարին ցեղ ցեղասպանություն բառը տարբեր միջազգային դերակատարների բերանից հնչեցնելուց ցնծություն ապրելով անհնար է ձեռք բերել հարգանք միջազգային հարաբերություններում։ Ավելին, անհնար է հարգանք ակնկալել այն դեպքում, երբ ստեղծում ես ամեն անգամ փոცხի վրա կանգնողի, դարը 1 կամ մի քանի անգամ ցեղասպանվողի կերպար։ Կրկին, միջազգային հարաբերությունները խղճ մտանքի տեղ չեն, եւ թշնամու ռազմական հանցագործությունները պետք է հմտորեն օգտագործել սեփական աշխարհակ քաղաքական շահի համար, այնպես ինչպես ցեղասպանության հանցագործության առկայությունն օգտագործվեցին Կոսովոյում, Արևմտյան Թիմորում կամ այլուր։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը վերջին շաբաթվա ընթացքում մեծացրել էր ջանքերը Արցախի շրջափակման հարցը ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի օրակարգ մտցնելու ուղղությամբ եւ արդեն 3 դիմեց ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ գումարելու պահանջով։ Սակայն կրկին դա պետք է հստակ ձևակերպվի ոչ թե սո խոսք մարդասիրական, այլ առաջին հերթին Արցախի բնակչության անվտանգության եւ իրավունքների, հատկապես ինքնորոշման իրավունքի խնդիր։ Հայաստանի դիվանագիտությունն ակտիվ աշխատանք է տանում անվտանգության խորհրդի մշտական եւ ոչ մշտական անդամների հետ, սակայն անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից առնվազն երկուսից Չինաստանից եւ Ռուսաստանից շատ բարդ է ակնկալել հայանպաստ դիրքորոշում այս հարցում։ Իսկ խորհրդի մշտական անդամներն ունեն վետոյի իրավունք, որը թույլ է տալիս տապալել ցանկացած բանաձևի ընդունում։ Սակայն, ինչպես ասացվածքն է ասում, երբեմն հաջողվում է շնից էլ մաս փոկել։ Իհարկե, միջազգային հարաբերություններում պատահականության կամ բախտի վրա չի կարելի հույս դնել եւ պետք է աշխատել նպատակաուղված եւ գրագիտորեն։ Արցախյան հիմնախնդրի իջեցումը մարդասիրական ճգնաժամի մակարդակի թեև խիստ կարճաժամկետ կտրվածքով կարող է օգտակար լինել, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով կարող է վերջնականապես տա տապալել Արցախի ինքնորոշման համար պայքարը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում նկատվում է նաև հայկական արտաքին քաղաքական եւ պաշտպանական ու անվտանգային գերատեսչությունների ակտիվ աշխատանքը միջազգային գործընկերների հետ։ Երևանից արվող հայտարարությունների երանգները եւ տողատակերը շատ հետաքրքիր են եւ հստակ տեսանելի է այն, որ Հայաստանն օգտագործում է իրեն ոչ բարեկամական երկրների թույլ տված սխալները բանակցային ավելի հարմար դիրքեր գրավելու համար։ Միաժամանակ ժամանակ մեծացել է ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ճնշումն Ադրբեջանի վրա, թե Հայաստանը ադրբեջանական բանակցային գործընթացի համատեքստում, թե Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ բանակցությունների ձևաչափի վերաբերյալ եւ առաջիկա շաբաթների ընթացքում անկասկած հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ։ Մյուս կողմից պետք է հիշել, որ Արցախի շրջափակումը վաբանկ էր Բաքվյան բռնապետի համար, որը փորձում է խնդիրը լուծել, քանի դեռ Ռուսաստանն ազդեցություն ունի Արցախում եւ ճնշման լծակներ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Եվ նման բարձր խաղադրույքի դեպքում, երբ խաղագծի վրա դրված է ամեն ինչ, իսկ Ալիևի միջազգային հեղինակությունը շարունակում է ընկնել, նա վստահաբար չի վարանի գնալու նաեւ ռազմական բախման եւ ցեղասպանության։ Սակայն այդ դեպքում եւս հայկական կողմի նույնիսկ ամենաչնչին հաղթանակը բեկումնային կլինի։ Այդ իսկ պատճառով պետք է գործել առավել գրագիտորեն, ողջամիտ կառավարել ունեցած հնարավորությունները եւ ռեսուրսները, պատրաստ լինել ցանկացած զարգացման եւ ոչ մի դեպքում չի կարելի համակերպվել ուրիշի խաղի կանոններին։ Ժամանակ դեռ կա, բայց պետք չէ վատնել այն։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը առայժմ